Egunon eh, guztioi, eh, hau berrion eh, albistegia da, berriozari irratiaren albiste emankizuna, goizeko sortziak eta hogeita amabi minutu dira, eta momentu honetan berriozarrien lau graduko temperatura daukagu. Beti bezala, lenik eta behin, Nafarroako albisteak izanen ditugu izpide, foru hobekuntzaren hogeita margarren eh, urte hurrenaz eh, hariko gara lenik eta behin, iritzi ezberdinak eragin baititu efemeride honek, Nafarroako foru hobekuntzaren hogeita margarren urte hurrenean, eh, Bakartxo Ruiz Nafarroako bilduko legebiltzarkideak esan du, Nafarroako egungo estatusa ulertzeko eta horren inguruko eztabaida irekitzeko unea dela. Haren arabera ez dago ezer ospatzeko, orain dela hogeita marurte berriro, erritarroi erabakitzeko ahalmena baitu ziguten, eta esan bezala, baiketak, inposaketak ezin dira ospatu hori esan zuen. Ruizek nabarmendu zuen Nafarroa ulertzeko modu ezberdinak daudela, eta Nafarroaren dako etorkizun egitasmo ezberdinak dere badaudela, horregatik, ez da maila demokratikoan eh, bideratu behar da, haren arabera, hitza jendeari emanaz. Helburua duela hogeita mar urte baitutako erabakitzeko, erabakitzeko ahalmena berri eskuratzea dela adierazi zuen. Ruizen arabera foru hobetzearen helburua Nafarroako estatusa blindatzea zen Euskal Lurraldeek bat egin ez zezaten. Horrekin batera Nafarroan transizio garaia errepresio bortitzeko garaia izan zela gogoratu, gogoratu zuen eta garai hartan ego Euskal Herriko lau herrialdeetarako estatutuaren aldeko aldarri soziala nagusitu zela. Bestetik eh, Patxi Zabaletan Nafarroa baiko parlamentariak zuen, beharrezkoa dela gaurkotzeari berehala ekitea eta horretarako batzorde baten beharra ikusi zuen Jolanda Bartzina Nafarroako gobernuko presidentea berriz pozik agertu zen hobekuntzarekin haren ustetan Nafarroako herritarren nahiaren adierazle delako. Eta zinpeko epaimai batek epaituko du Janela Zarumaren ustezko hiltzailea. Emakumeen aurkako indarkeriaren iruñeko auzitegiko epaileak, auziaren instrukzioa amaituta epaiketaren hasiera agindu du Edgar Ruben G. akusatuaren aurka ustez Janela Zaruma bikotekideoia 2000 eta amaikako apirilean eskarba mendiko errepidean erailtzeagatik. Epaik, epailearen autoan fidantzarik gabeko behinbeineko espetxealdi komunikatua berretxida akusatuaren akusatuarentzat. Erailketa delitua leporatzen zaio Edgar Ruben Jeri eta horrez gainera bi faktore dira, e, jo dira larrigarritzat denbora eta tokiaren aprobetxamendua batetik eta bestetik akusatua zein biktima senidetuak egotea alaba bat baitzuten elkarrekin. Akusatuak eundalarogeita bat mila lareunda amar kakots larogeita iru euroko kalte ordaina ordaindu beharko du bikotearen alabari eta biktimaren gurasoei eragindako kalteei aurre egin ahal izateko. Erailketa iaz iazko apirilaren iruko eguerdiko ordubietan gertatu zen, ordu horretan akusatua eta biktima berriozarko jatetxe batean bazkaldu zuten, bertan garagardoa izan zen konsumitu zuten alkoledari bakarra eta gero ezkaba mendira abiatu ziren. Mendira bidean gizona, gizonak autoa geldiarazi eta sexu harremanak izan zituen hogeita bi urteko emakumearekin eta horren ostean bien arteko eztabaida piztu zen. Gizonak emakumearen lepoa bihurritu zuen esku utxekin zarumak konol, konortean galdu zuen arte. Une horretan soka batekin ito egin zuen. Eta gero, e, ordurarako arpirilaren lauko goizaldean, gorpua moreako uarkara bota zuen. Edgar Rubenek bertan topatu zuten, handik zazpi ordura. Eta e, eh, aurriko egunetan e, komentatu genizuen izuen bezala, berriozarko hipotekak ukitutako taldeak beste desjabetze bati egin beharko dio aurre hemendik oso gutxira. Berriozarko beste familia bat kale gorrian gelditzeko arrisku larrian dago, kaltetutako bizilagun hauek iragan otxailaren amaseian zuten abisua, hilabeteren buruan etxe bizitza modu voluntarioan eman zezaten, eta beraz gaur bertan amaitzen zaie EPA. 2000 amarrean utzi utzi zioten Banesto Bankuarekin kontratatutako hipoteka ordaintzeari biak alabiak langabezian gelditu zirelako. Banestok enkantean jarri zuen etxe bizitza eta Banestok berak erosi eunda berrogeita lau mila euroren truke. Orain, irurogeita mairu mila euroko zorra exigitzen die berrio zartarauei. Irurogeita bat metro kuadroko etxe bizitza da berrogei urte baino gehiago dituena eta igogailurik gabe. Plataformaren esanetan gehiagikeria eta bidegabekeria zantzuak ezin dira. Hiru urtez egon baitira berriozarko bizilaguen hauek e, hipotekaren kuotak ordaintzen. Eh, orain e, ba, etxeri, etxetik kaleratu nahi dituzte, etxe bizitza dagoeneko enkantean saldu dute, eta gainera hipoteka ezagri zuen entitateak berak erosi du banestok alegia. Gainera irurogeita mairu mila euroko zorra kobratu nahi diote bikoteari hori da plataforma honek berriozarko hipotekak ukitutako taldeak salatzen duena. Talde honek, hasia da talde hau barkatu hasia da lanean buru belagri eta bere talde juridikoaren bidez doaineko justizia eskatu du epaitegian aurkeztu ahal izateko bigarrienez banestoren talde juridikoarekin ere kontaktuan jarri dira berriozarko udalaren eta plataformak osatutako batzorde mistoaren izenean proposamenak eta alternatibaz berdinak aurkeztu ahal izateko. Eta isialdiko begirale izateko ikastaroa antolatu du lantxotegik gure herriko elkarte honek gazte eremuak kudeatzeko modu berezi bat, modulu berezi bat prestatu du isialdiko begiraleak ez teko. Ikastaroa berriozarko egoitzan eginen dute leku kaleko aleko hogeita bigarrien zenbakian eta amazazpi urtetik gorako gazteei zuzendua dago. Berriunda irurogeita marra orduko ikastaro teoriko praktikoa izanen da eta apirilaren amarretik ekainaren bira bitartean eginen da. Irureunda berrogeita mar euroko prezioa dauka lantegionek, baina euneko berrogeita marreko diru laguntza eskuratzeko modua ere badago. Izena emateko epea, apirilaren laura bitartean egonen da zabalik, eta matrikula egiteko edota informazio gehiago jasotzeko, ondoko telefono zenbakietaraan deitu behar duzue bederatzi lauzortzi, iru 0 bi iru sei, bederatzi lauzortzi, iru 0 bi iru sei, edo 6 sei bederatzi, bederatzi zortzi, bederatzi iru sei lau, 6 sei bederatzi, sortzi, bederatzi sortzi, bederatzi iru, sei, lau. Lantxotegiren webgunea ere zabalik da interneten lantxotegi.org informazio gehiagorekin. Eta Marea taldearen kontzertua ere mintzatuko gara, beste behin ere komentatuko dizuegu ekainaren hogeita iruan eskainiko duela Marea taldeak eh, bere e, kontzertua berriozarren nazioarteko biraren eh, baitan, eta berriozarren bertan erroldatutako lagunek sarrirak merkeago erosteko aukera izanen dute, zero amabi telefono zenbakira deituz Publiko orokorrearen dako txartelek, hogei eta hogei talau euroko prezioa izanen duten arren, berrio zartarren zat ama bost eurotan utziko dituzte sarrerak. E, sarrera merketu hoiek eskuratu alizateko, interesdunek 0 ama bi telefono zenbakira, deitu beharko dute, martxoaren hogeitik hogei tamaikara bitartean, e, beraz datorren astetik aurrera, eta izen abizenak zein nortasun agiriaren zenbakia eman beharko dute. Pertsona bakoitzak iru txartel erreserbatu ahalko ditu, berrio zarko iru pertsonen nortasun agiria eta izena bizenak ematen baditu beti ere. Jarriaian berrio zarrien erreolatuta daudela egiaztatuko da eta txartelak non jaso iragarriko zaie hori bai pertsona bakoitza bertaratu beharko da naiz eta txartelak pertsona bakarriak hartu ba, e, bakoitza bertaratu beharko da nortasun agiria aurkeztu alizateko. Zabalik dauden beste deialdi batzuk ere, aipatuko ditugu, udalekuak euskaraz, e, aurten, Nafarroako udaletako euskaraz zerbitzuek antolatutako euskarazko udalekuetara joateko interesa dutenek, martxoaren amaseia, beraz, gaur dute azken eguna, plazaren eskaera egiteko e, sei eta amala urte bitarteko aurrientzako udalekuak dira eta plazaren eskaera udaleko euskara zerbitzuaren bulegoan egin behar da udaletxean bertan goizeko hamarrietatik e, goerdiko ordu bietara telefonoz ere egin dezakezue bederatzi lau sortzi iru zero zero iru bost bederatzi telefono zenbakian bederatzi lau sortzi iru zero zero iru bost bederatzi plaza kopurua mugatua da eta eskaera berak plazak baino gehiago izan ez gero zozketaren bidez erabakiko dira beraz gogoratu gaur duzuela azken eguna udaleku hauetan izen emateko. Eta oraindik orain zabalik da ere Euskarazko ipuinen amasei garrien aur lehiaketa. Lehen ezkuntzako berriozarko aurrei zuzendua dago, gaia librea da, eta ipuinak martxoaren hogeita marra baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan eh, udaletxean ere. Baldintzak dira ipuinak Euskaraz idatzita egotea eta jatorrizkoak izatea. Sariak izanen dira Euskarazko liburuak erosteko berrogei euroko bitxartel ezkuntza ziklo bakoitzeko eta hogei euroko beste zortzi txartel zozkatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian. Eta asteburu honetako futbol norgeiagokak eh, aipatzeko ordua heldu zaigu. Berriozar futbol elkartearen eskutik eh, eh, hauek hausek izanen dira asteburu honetako partidak. Eh, gizonezkoen futbolari dagokionez, lehenbiziko erregional mailako taldeak aurrera leitza izanen du aurkari bihar larun bata, arriatxaldeko bostak laurden gutxitan leitzan jokatuko da partida hori. Gazten tal taldeak gazte berriak antsoaingo taldea izanen du aurkari antsoainen bertan jokatuko dute arriatsaldeko lauak eta laurdenetan eh, bihar eta igandean kadeteak A berriozarko kadeteak A taldeak jokatuko du uarte taldearen eh, kontran uarten bertan goizeko amaika terdietan Kadeteak B taldeak larun batean eh, jokatuko du, ardoi taldearen eh, kontra, eguerdiko amabi terdietan hemen berriozarren, eta aurrak A taldeak agoitze izanen du aurkari, larun batean ere goizeko amarrak eta laurdenetan berriozarren. I aurrak eh, B taldeak ademar izanen du aurkari, larun batean eguerdiko amabietan maristas eskolan, eta lehenbiziko erregional maiako taldeak beste partida bat izanen du. Doneste beren eh, aurka jokatuko du, baina hau ez da asteburu honetan izanen, astelenean baizik, e, astelenean amabitan Donesteben bertan jokatuko du lehenbiziko erregional maiako taldeak. Emakumezkoen futbolari dagokionez, regional mailako emakumezkoen taldeak izarra izanen du aurkari, larun batean arriatxaleko seiak eta laurdenetan berrio zarren eta zazpiko futbol taldeak berriz santakararen aurka jokatu beharko du, larun batean ere eguerdiko amabietan boskos taldeak atxeden aldia izanen du. Zazpiko, gizonezkoen zazpiko futbolari dagokionez, atxeden aldia izanen dute, berriozarko gure lau ordezkariek, eta beraz futbito talde buruz e, mintzatuko gara orain, berriozar A taldeak Sanfermin ikastola izanen du aurkari, larun batean, arriatxaldeko lauetan, hemen berriozarren, berriozar B taldea, amigoren aurka arituko da, eh, amigo eskolan bertan, larun batean, goizeko amarretan, berriozar C taldeak burlades eh, izanen du aurkari, larun batean, ordu batean burlatan. Eta berriozarde taldeak mendi jorri izanen du aurkari larun batean goizeko amaiketan hemen berriozarren. Berriozar E taldeak e, amaiur ikastolaren aurka jokatuko du larun batean goizeko amarriak eta laurdenetan e, donibane auzoan Eta berriozar F talde, eh, taldeak berriz irabia eskola hartuko du larun batean eguerdiko amabietan berriozarren berriozarren berriozar G taldea irabiaren aurka arituko da ere larun batean ordu batetan txantrean eta berriozar H taldeak jaso ikastola hartuko du larun batean amabitan hemen berriozarren ere berriozar I taldeak mendi jorri izanen du aurkari larun batean ordu batean mendi jorrin eta azkenik berriozar J taldeak gazte berriak antsoaingo gazte berriak taldea hartuko du larun batean ordu batetan berriozarren. Hau izan da guztia, gure eh, kirol eh, emaitzei, ez kirol norgeiago kei dago kionez, sortziak eta berriogeita zazpi minutu informazio gehiago datozen zen eh, orduotako boletinetan berriozari irretian eta baita interneten ere eguzkiplaza.neten.